для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташук. виноваты. Век буду виноваты, подумала опейка. Век яны будуць чапляць. І ўзяло яго расчаравання. Разумны чалавек, гэты старшыня белы, агаворыць такое – Калі апейку далі слова, ён раптам пачуў, што не ведае, з чаго ж пачаць. У душы было яшчэ поўна трывогі неастылага хвалявання. І разам з тым жыла надзея, адчуванне, што ўсё неяк кончыцца добра. Адзін будзе супроць, але магло б быць і значна горш, Ён бачыў перад сабой твары ў зале, яснейшы ў кругах святла, цьмянай далей, твары, вочы, вочы, якія чакалі. Што ж казаць? Можна гаварыць многа, але ж на што? Беразоўскі і белы вунь, сколькі сказалі. І трэба падумаць, разабрацца ва ўсім, але гэта потым. Як цяжка гаварыць, калі столькі адразу асела ў галаве столькі перажытага. Трэба коротка, вырашыў апейка. І самае галоўнае. Жыццё штука складаная. Апейка здзівіўся, які ў яго хрыплы голас – тады загаварыў галасней. Не заўсёды адразу можна знайсці правільнае рашэнне. Я, канешне, не раз памыляўся, але я ніколі голас апейкі пацвярдзеў, ніколі не патураў ворагу і тым больш не змыкаўся з ім, як тут стараўся пераканаць усіх таварыш галенчык. Такія ж бяздоказным лічу я абвінавачванне мяне ў правым ухіле, якое таксама ж блізка да ісціны, як і іншыя. Калі я памагаў каму-небудзь з тых, у кім сумняваецца таварыш галенчык, то таму, што лічыў, што гэтыя людзі могуць быць карысныя. І лічыў, подлым таптаць людзей, якія хочуць жыць па-новаму, нават калі гэтая дарога была для іх няпростая. Я ведаў, што знойдуцца дзеячы, якія прычэпяць адзін з тых ярлыкоў, якія тут начапілі, але лічыў трусасцю рабіць наперакоў свайму партыйнаму сумленню. Я і далей буду рабіць так, як падказвае мне партыйнае сумленне, не збіраючыся на выкрыкі тых, у каго, кульгаюць ці разважнасць, ці можа быць нават сумленне. Вы каго маеце на ўвазе, загарэўся галенчык. Я сказаў усё, зірнуў апейка на старшыню белага. Ну тады будзем галасаваць, белы устаў, як бы даводзячы зразумець важнасць хвіліны памаўчаў за тое, каб таварыш апейку Івана Анісімавіча аставіць у партыі. Ён сам першы ж падняў руку, за ім падняў руку Беразоўскі. Двое, зазначыў белы, а хто супроць? Адзін. Такім чынам большасць за. Ледзь белы аб'явіў рашэнне камісіі, не чакаючы, калі сціхнуць воплескі, Галенчык папрасіў слова. Я лічу гэтае рашэнне няправільным. Лічу, што камісію ў даным выпадку праявіла палітычную блізарукасць і апартунізм. Я пераканаўся ў гэтым яшчэ раз, слухаючы выступленне апенькі, у якім ён не толькі не прызнаў сур'ёзных палітычных памылак, а заявіў, што будзе так жа дзейнічаць і далей, і ў якім ён назваў усіх, хто ідзе прама трусамі і дурнямі, і я далажу пра гэта, вышэйстаючым інстанцыям для адпаведнага вываду. Галінчык зноў абвёў залу перш чым сесці. Ён быў упэўнены, што ўсё не кончылася. хваляванняў, думак. Апейка нібы праз завалок убачыў, як чысцілі трэцяга харчава. Паўнацела шыракагруды, аж гімнасцёрка, як не трашчала харчаў, стаяў прама па-вайсковаму, гаварыў коротка, голасна трымаўся вельмі спакойна. Спакой на яго буравата-чырвоным твары ва ўсёй моцнай постаці быў і тады, калі пачалі чытаць запіскі. Запісак было нямала і большасцю нядобрыя. Што ён п'е часта, што грубы з людзьмі і што без прычыны арыштоўвае людзей. Харчоў гаварыў: « Ну што выпіваю часам гэта праўда, не адмаўляюся, але ніякіх парушэнняў на службе з-за гэтай прычыны не было і не будзе. Я выпіваю, У ну, свабодны ад службы час. Калі б я не піў, я ніколі не прапіваў памяці, тым больш сумлення, і я заўсёды помню пра свой абавязак і заўсёды магу выканаць любое паручэнне. Я адмятаю, як паклёп, і тут голас яго падужаў, пацвярдзіў, што я грубы з людзьмі. Ён перасіліў гоман у зале. Ну, я, канешне, рассусольваць не люблю, але з людзьмі не вінаватымі. Я гавару вытрымана і ветліва. Я грубы з тымі, з кім трэба быць грубым. Са ўсякай кантралюліцыйнай сволачу і спекулянцкай нечысцю. У мяне такая работа, контррэвалюцыйная. Мне даручана глядзець за ўсякай нечысцю, ахоўваць ад яе савецкую ўладу ў раёне і савецкі парадак. Я ось ахоўваю, не цырымонічыся з тымі, хто падкопваецца пад гэты наш парадак, я не цырымоніўся і цырымоніцца не буду. Ну, а што вы скажаце на тое, што вас абвінавачваюць у незаконных арыштах, нагадаў старшыня белы. Ну я скажу так, што незаконных не было. Харчаў адужыў гоман у зале, гэта паклёп. Калі трэба, я гатоў хоць сягоння даць поўны адказ адпаведнай камісіі на кожны факт арышту на кожную меру, я адкажу. Аб усіх я дакладываю адпаведны орган, а ніякага самаўпраўства я не дапускаю. Мабыць, таму, што ў залі загаманілі нядобра, харчаў дадаў яшчэ цвярдзей. Усе арышты былі таму, што былі контррэвалюцыйныя дзействыя. І пакуль яны такія дзействыя будуць, мы будзем прымаць неабходныя меры. Гэліс дапёк харчаву так, што бура-чырвоны твар харчава стаў нават барвовы, спачатку за выпіўку. Піць, сказаў Гайліс, на такім пастуе самае вялікае злачынство. Чалавек, который п'ёт, не может не згубить совесть и не может завсёды выконать любое задание. Потом за грубость товарищ Харчев не верит инший раз не только простый селянин, але и советский актив партинцам не верит, сам себе только верит, казал с латышским акцентом Гайлис. Поэтому товарищ Харчев есть помылка, незаконные арешты. Ві же незаконна арыштоўвалі грамадзянку сарока з курані. Ві выпусцілі скора, но ві же арыштавалі. Пачаму же ві гаворыце, незаконных арыштаў у вас не піло. За Гайлісам выскачыў ліслівы зубрач, заступіўся за харчава, харчаў выключна адданы справе бальшавік, прынцыповы. Потым падтрымаў харчава башлыкоў, які зноў трымаўся з гаспадарскай упэўненасцю, заявіў, што харчаў працуе ў самым цесным кантакце з райкомам, ніякіх фактаў злоўжывання сваімі правамі не дапускаў. Потым ён пахваліў харчава як члена бюро, справядлівага, сумленнага, актыўнага, у самых складаных і важных справах ніколі не быў у баку, удзельнічаў заўсёды адкрыта, прынцыпова і па-партыйнаму, так дакладваў башлыкоў. Доўга, крыкліва тлумачыў значэнне працы харчавага ленчык, які, казалася, мог быць і шчодры на хвальбу. Горача маляваў ён тым, якія сядзелі ў залі воблік адданага, строгага, справядлівага бальшавіка, якому выпала на долю такая цяжкая і слаўная праца. Апейка бачыў, як харчаў, по-своему правдивый, непрыхильны да напышлівых слоў, няёмка крывіўся, адварочваўся ад галенчыка. Выйшлі на вуліцу пад раніцу. Неба шарэла, Было вельмі холодна, гразь узялася храпаю. Апейка разы тры спатыкаўся. Пара б уже снегу быць, чтоб не пашкодзіла азімае, думаў ён. Ішло спачатку побач некалькі чалавек, а потым асталіся ў дваіх. Харчаў, які таксама маўчаў, раптам аж плюнуў. Ну і гніда ж гэты крыкун, галенчык, ці ганіць, ці хваліць а ўсё адно гніда. Апейка не адказаў нічога. Разам дайшлі да хаты, разышліся кожны на свой ганак. Патым, як хутка адчыніла дзверы жонка, апека зразумеў, што яна не спала, можа, таксама была на сходзе была, стомлена зірнуў ён на яе павячэраўшы была. Ну ўсё, як і трэба было чакаць, адказала яна. Калі лёг пачуў, як стаміўся, пачуў небяспеку, што перажыў. А што калі б не белы не беразоўскі, А хто-небудзь яшчэ пад галенчыка ці без характару, Ды да і так, ці ўсё яшчэ скончылася, Гразіўся ж у вышэйстаячай інстанцыі. Ось гніда праўда. Разам дужасцю адагнаў апейка ўсе думкі. Што б там ні было і што не будзе, а трэба працаваць, працаваць, працаваць. А час пакажа, чыя праўда. Праўда заўсёды скажа сваё. Thank you. з боку паглядзець звычайнае жыццё ішло ў васілёвай хаце. Яшчэ далёка за азолуку саскоўзвала з ложка матка, пачынала корпацца пры печы. У восвіце чырвонага полымя мыла картоплю, сыпала чыгун, налівала вады. Потым лупіла картоплю на дранікі, спраўна мерка, чыркала па тарцы. Дзед, таксама не спаў. Доўга душачыся кашляў на печы, а потым спусціўшы ногі, курыў люльку і думаў нейкую сваю вечную думу. Потым пакурыўшы, дзед Дзяніс даставаў падсохлыя цвёрдыя лапці, цёплыя нучы з крэктам абуваўся, потым стукалі дзверы і дзед надоўга прападаў на двары і Васілю тады можна было паляжаць трошкі, калі дзед уставаў. Але Васіль не залежваўся. Не так клопат, як звычкай сумленне ўздымалі яго, таксама абуваўся і выходзіў сцюдзёную ранішнюю цемраць глядзець гаспадарку. рапеў журавель, плёскалася вада ў вядры, хруп цяплом коні, радуючыся сустрэчы. Пачынаў Васіль нязменна з каня, потым ужо ішоў у загарадкі да каровы, да авечак, паіў, падкідваў сена, саломы, часта вядро свежай вады прыносіў у хату, зачэрпваў першы карцом, плюхаў на рукі і апалоскваў твар. Рана яшчэ поцемку будзіла матка валодзю. Дарога чакала няблізкая пакуль дападзе да тых алешнікаў да сваёй школы. Калі яна катурхала, валодзя найчасцей толькі скурчваўся, Ды да залазіў глыбей пад коўдру, тады матцы памагаў нецярплівы і строгі Васілёў загад. Ну, гультай, цацкуецца як з малым. І ў хісткім святле лучыны валодзя санліва глытаў бульбу, надзяваў торбу з кніжкамі, з шыткамі, сунуўся на вуліцу, з якой нярэдка ўжо зваў яго гоман таварышаў. Не забу хоць чаго, ты ж глядзі, вечна ішла ўслед валодзю матка. Пазней за ўсіх, калі не будзіла дзіця, уставала маня. Седзячы на ложку, доўга сапла, пазяхала, чухалася, ніяк не магла прачнуцца. Матка ледзь не кожны раз пры гэтым пачынала яшчэ больш завіхацца лагодным голасам раіла мані паляжаць яшчэ. Няма чаго ўставаць ні свет не зарадна, а тут управіцца. Зноў жа малой не давала паспаць па-людску, маня сапла, крывілася, недовольна і часта лажылася зноў спаць. Здаралася, што Васіль і не бачыў нават, калі ж яна ўставала ранкам. У дзень Васіль найбольш быў у гумне, малаціў. Зняўшы цэп, размахваўся, потым біў па разасланым жыце, пад якімі чулася цвёрдасць тока, зграбаў салому, падмятаў зерня, зноў біў, расцілаў снапы, мерна звыкла цупаў бічом. Часам прыходзіў дзед Памагаў ведь збожжа, потым заходзіла матка, ці давала абедаць, ці прыносіла чаго-небудзь пад'есці і таксама памагала адграбаць салому. Вярнуўшыся са школы, зазіраў Валодзька. Калі аднойчы Васіль спатнел і зморна варушачы плячыма выйшаў з гумна, малы узяў важкі доўгі цэп, натужуючыся размахнуўся. Біч – мала не зачапіў головы, а калі володя выцеў па снапах, балю чырванула руки, але володя не адступіўся. Сапучы падняў цэп другі раз, трэці, чацвёрты. Васіль хутка вярнуўся і хмурна папаракнуў володю. О вырас пад жаніха, а цэпам выцяць не можаш. А вось зараз ты глядзі толькі, загарэўся володя і ён чырвоны ад натугі ударыў бічом што сілы. Канешне, як сам Васіль, але Васіль быццам і не заўважыў, строга загадаў аддаць яму цэп і стаў моўчкі малаціць, як валодзе тут і не было. Дед Лиха и дед Дзянис наибольш гаспадарылі на двары ў хляве. Паілі жывёлу, кармілі, падкідвалі падстілку. У хаце дед то лес на печ, што рэзаў на лаўцы тытунь, маці паліла ў печы. Мані гушкала дзіця, памагала свякрусе, тая, акрамя ўсяго, пільна сачыла за меншым, прымушала садзіцца за стол, чытаць, пісаць урокі, што зададзены на дому. Усё нібы ішло як заўсёды. Але пад усім гэтым заўсёдным няўціхна жыло і не знікала ні ў дзень, ні ў ночы іншае, якое хоць і стараліся не паказваць, не заўважаць, было пры тым самым чутным, самым вярэдлівым кожнаму. Тая нягода, якая неспадзеўкі для ўсіх, акрамя Васіля укацілася ў хату, калі бугай на ўсё сяло раскрычаў пра тайныя васілёвы дыганіны спатканні, не забывалася. Не ціхла, ніколі яна была, яна чулася, яна турбавала увесь час. Нікому не было вядома, чым яна гразілася. Але ўсе адчувалі гэта. Усе жылі ўжо, зусім не так, як жылішча нядаўна. І раней невялікі весялун Васіль цяпер ледзь не цэлымі днямі хмурна маўчаў. Сам ён амаль не пачынаў гаворкі, адказваў неахвотна, рэзка, коротка. Асабліва маўклівы, нелагодны быў ён з манію. Здаралася, што за суткі не перамаўляўся з ёю і словам, Ён не таіў, што не хоча сустракацца з ёю. Стараўся да ночы не заходзіць у хату, Ка даводзілася сысціся за сталом, аберагаючыся яе позіркам хутчэй сёрбаў боршч і глытаў гарачыя камы і хутчэй вырываўся на волю у двор. Удзенні і маня гаварыла мала. Толькі слязілася часам ды смаркалася, яна нібы чакала ночы. І калі прыходзіла ноч у цемры пад адной коўдрай з васілём, Яна ўжо не хліпала моўчкі, як першыя ночы. У кожным разе да слёз дадаваліся яшчэ і папрокі. Васіль як бы адгароджваючыся лажыўся спіною да яе, але чуў нудна, назольна гугніла, пайшла дурная за такога. А во казалі не ідзі, нікала ні двара, чаго ты пойдзеш. А я ж пайшла, не паслухалася, во дурная, пашкадавала, думала бедны няшчасны любіць болей будзе. Бяду а горы прынясу ўсё я тое, скрыню поўную карову хату бацька дапаможа па Дык так вось як ён мяне аддзячыў аддзячыў за маё добрае во аддзячыў загубіў жызню маю маладую асарамаціў на ўвесь свет на вуліцу паказацца няможна маня доўга хліпала смаркалася а потым зноў заводзіла цягуча паныла нікім на сырым голасам. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца, артыстка, лікапташук.